Ena berri eguna bateratua eginen dute Iruñan apirilaren hogeian. Errien erabakitzeko eskubidaren eztabaida zabalik dela eta Europan ea alternatiba sortu abertzelen batasuna eta aralak elkartu dira Katalunia eta Eskozia. Gora ipatuz Euskal Egiaren aberri eraikitza izanen da gogoan, Mertxe Kolina Jose Luis Espururen mikroan. Bimezu lehenik eta ben, ba, testu inguru eh, berri honetan, eh, Europan zehar hainbat... Eh, hainbat eh, herrik ari direla egen eh, eh, etorkizuna geru eta gehiago abiadur handiz independentziarat edo bide hortan jorratzen. Eta guk Euskal Herria ere nahiko genduke aspalditik hortan gira eta bide hortik segitu. Mm. Eskozia, epatu duzu Katalunia, mm. e, kontestu horta bat, ikusten duzu eh, bai Frantziako gobernu aldetik, o bai Espainiako gobernu aldetik, mugimendurik? bate. <laughs> Aldiz, hori ez, ez ez Eh, hori bakarrik ez, geru eta represio gehiago, eta mespretsua ere, orduan e, egia da, besteak lan nintz badute guk pentsaten dugu lan eh, baina erraldoia dugula baina pixkanaka, pixkanaka, baino beste abiadura batez egin beharko dugu eta e, Termino hori erabiltzen dut, baina zentzunean imposatu ere gure beharrak eta gure proiektuak aurrera ere maiteko. Mm. Aurten ere ez da posible izan abertzale guzin arteko aberri egun bateratu bat? E, be, ez, hori txarrez, baina eguneko parte handi bat bai. E, Pentsatzen genuen eh, garei batzutan eh, ziren ostopoak gaur egun gaindituta direla eta posible izango zenik, baina bon, ikusten da ere behar bat batzuk eh, ostopoiek uh, be, zirela egeien bat egen eh, ostopoak eh, aurrera elkarrekin ez joateko. Pena da, eh, lortu beharko dugu, ze herri hau egin behar da, baina e, gaude behar ba, hortan ere. Ez PNB-ek bere aldetik ingo aberreguna ez dez, izan duzu, beraiekin harremanik? Be, ez e, pentsatzen dugu, orain ez dakigu besterik, baina salbu egoaldean egingo dan ekitealdieri Tik aparte ez dut ikusten besterik e, iparraldean egongo denik. Zergatik bi eguneko aberri eguna, ere zemenetzen larra zoro gehien irunean? Be, bai, e, egia da e, manifa ondia ero aspalditik egiten dana, iruñan egiten dala, eta hor kokatzen da, pixkat, uh, eh, aberri uh, eh, osoaren uh, eh, Eta bizperan egiten da, ere, ikusteko, uh, herri hori bizatitan dagoela, baina hemen ere badala uh, zer egin. Ez da egiten igandean, behar bapena da, batzuk aitortzen dute eta hori behar, kontuan hartu beharko da ere, baina momentuz e, diseinatuta hola dago, mm. eta ara, e, e, egiaran bai pixkat e, batzuentzat e, behar behar gelitzen dela inkamotz, e, zaila da behar behar bestaldera joatea e, egun horretan, eta urt, urte askotan iparraldean aber eguna eginda egandean. Mm. E, badira urte batzuk da ez dana egiten, eta Pentsatzen dut hortan eh, planteatu beharko dugula debate sakon bat, mm. jakiteko beharra. Eh, beharra eh, eman dute eta ekitaldi hori ero egin duten lan hori zuzendua izan da Didier lafiteen eh, eh, hogeta hamar eh, urteak direla eta berari zuzenki eskeini izan da hori benetan guk uh, aurkitu genuen ikusi genuenean biziki ederra zela mm. eta pixkat eh, aldatzen zuela beste ekitaldiak orain arte egiten zena da tradizionalagoak zirenak eta ala, aize berri bat ere ematen du eta oso ederra eta sakona balio du eh, etortzea hori ikustera.